20 skirsnis Argi jums pirmai, Valentina, smogė tą ranką? Argi jūs nematėte, kaip žuvo markizas de Senmeranas, markizai ir barua? Argi nebūtų žuvęs ir ponas Nuartie, jeigu jau treji metai vartojami vaistai nebūtų jo pripratinę prie nuodų ir taip jį apsaugoja? Dieve mano, tarė Valentina, tai štai kodėl senelis jau beveik mėno reikalauja, kad gerčiau jų vaistus ir tie vaistai kartus lyg sudžiūvusi apelsino žievelį. Taip, taip. Dabar man viskas aišku, tarė Montekristas. Jis žino, kad šiuose namuose nuodijama ir gal net žino, kas nuodija. Jūs savo mylimą kūdikį jis ėmė pratinti prie pražutingo vaisto ir nuodų veikimą susilpnėjo. Štai kodėl jūs dar gyva. Aš to niekaip negalėjau suprasti. Nors prieš keturias dienas buvote apnuodita tokiais nuodais, kurie paprastai žudo be jokių pasigailėjimų. Bet kas tas žudikas, kas nuodytojas? Pirma, aš jūs paklausiu, ar niekuomet nematėte naktį, ko nors įeinant į savo kambarį? Mačiau. Man dažnai raudydavosi kažkokie šešėliai, jie prieidavo, atsitraukdavo, dengdavo, bet aš juos laikydavau vaiduokliais. Net šiandien, kai jūs įėjote, man ilgai atrodė, kad aš kliedžiu arba sapnuoju. Tai nežinote, kas kėsinasi jūsų gyvybę? Ne, atsakė Valentina, nežinau, kas galėtų geisti mano mirties. To jau sužinosite, tarė Montekristas suklusdamas. Kaip, paklausė Valentina su baime darydamosi aplinkui. Dabar jūs nekaršiuojate, neklėdite, jūsų sąmonį praskaidrėjus ir laikrodis muša vidurnaktį, o vidurnaktį mėgsta žudikai. Dieve mano, tarė Valentina, persibraukdama ranką per aprasojusią kaktą. Palengva ir gūdžiai išmušė vidurnaktį ir kiekvienas dūžis lyg plaktukas trenkė merginai per širdį. Valentina, tarė grafas, Sukaupkite visas jėgas, bent truputį sutramdykite krūtinėje spurdančią širdį, užgniauškite besiveržiant į riksmą, apsimeskite mieganti ir pamatysite. Valentina nutvėrė grafą už rankus. Aš girdžiu krepždant, tarė ji, išeikite. Sudie, ar teisingiau iki pasimatymo, atsakė grafas. Ir su liūdna tėviška šypsena, nuo kurios mergino širdį užplūdo dėkingumas grafas, negirdimai žingsniais nuėjo prie spintos durų. Bet prieš išeidamas jis atsigrėžė ir dar kartą pasakė. Nei vieno judesio, nei vieno žodžio. Tegul mano, kad miegate, kitaip gali nužudyti man nespėjus jūsų išgelbėti. Po to baisaus perspėjimo grafas dingo už durų, kurios tyliai užsidarė. 28 skyrius Lokusta Valentina liko viena – kiti du laikrodžiai atsilikę nuo Pilypo Ruliečio bažnyčios laikrodžio, vienas paskui kitą taip pat išmušė vidurnaktį. Paskui viskas nutilo, buvo girdėti vien tolimas karietų dardėjimas. Tada visas Valentinos dėmesys nukrypo jos kambaryje kabantį laikrodį, kurio švituoklį ramiai taksėjo sekundės. Ji pradėjo skaičiuoti tas sekundės ir pastebėjo, kad jos du kartus retesnys už jos širdies plakimą bet ji vis dar abejoju. Romioji Valentina neįsivaizdavo, kad kas galėtų geisti jos mirties, už ką, kodėl, ką blogą ji padarė, kad įsigytų priešų. Ja kankino vienintelį baisi mintis. Pasaulyje yra žmogus, kuris mėgino ją nužudyti ir vėl mėgins padaryti tą pat. O jei šį kartą, matydamas, kad nuodai neveikia žudikas, kaip sakė Montekristas, griepsis peilio, jei grafas nespėj sukliudyti – jeigu ji gyvena paskutinės minutės ir jau niekuomet nepamatys Morelio. Nuo tos minties Valentinas sukrėtė baisus šiurpas, ji vos iškinti nepaskambinusi ir nepašaukusi pagalbos. Bet jai pasirodė, kad pro knygų spintos duris mato Montekristo akis. Apie tas akis ji negalėjo negalvoti ir nežinojo, ar dėkingumas kada nors padės jai užmiršti baisę gėdą kilusią dėl nekuklaus grafų rūpestingumo. Tai praslinko 20 ilgų minučių, 20 amžinybių. Paskui dar 10. Pagaliau laikrodis sušnypštė ir skardžiai skamtelėjo vieną kartą. Ta pačią akimirką vos girdimas krepždesys nagu įspintos medį įspėjo Valentiną, kad grafas būdė ir ragina ją būdėti. Ir tučto jau kitoje pusėje, kur buvo Eduaro kambarys, Valentina išgirdo silpnai girkštelint parketą. Jis sukluso ir užgneužusi kvapą apmirė. Brakštelėjo rankena ir durys atsidarė. Valentina vos spėjo klastelėti ant pagalvės ir užsidengti veidą ranką. Drebėdamai susijaudinimo, neapsakomo siaubų suspausta širdimi, ji laukė. Kažkas priejo prie lovos ir palėtė užuolaidą. Valentina sukaupė jėgas ir ėmė kvepuoti lygiai, tarsi būtų ramiai miegojusi. Valentina, tyliai pašaukė kažkieno balsas. Merginai kūnas pagaugais nuėjo, bet ji neatsakė. Valentina, vėl pasigirdo balsas. Valentina tylėjo, juk buvo žadėjusi grafui nepabusti. Paskui viskas nurimo. Tada Valentina išgirdo tylų skyščių kliuksėjimą. Kažkas kažką pylė į stiklinę, iš kurios ji ką tik buvo gėrusi. Ji išdryso pramerkti vokus ir žvilgterėti iš po rankus – moteris baltų peniuaru pylė iš buteliuko į jau stiklinę kažkokį skystį. Ta akimirka Valentina ar užgniaužė kvapą, ar truputį krustelėjo, nes moteris įsigandusi staptelėjo ir pasilenkė prie lovos pažiūrėti, ar ji tikrai miega. Tai buvo ponia Devilfor. Pažinusi pamutė, Valentina ėmė taip smarkiai drebėti, kad net lovo virpėjo. Pone de Vilforto jau prisiglaudė prie sienus ir pasislėpusi už lovos užuolaidų tylėdama atidžiai ėmė sekti, ar Valentina nekrustelės. Mergina prisiminė baisius Montekristo žodžius, jai pasirodė, kad pamatys rankoje blykstelėjo ilgas aštrus peilis. Tuomet Valentina įtempusi visą valią pamėgino užsimerkti, tačiau tas jautriausių mūsų organų veiksmas, toks paprastas ir nesunkus, šiuo metu atrodė beveik neįvykdomas smalsumas, noras patirti tiesą neleido vokam susiglausti. Nuraminta tylaus, kurioje vėl pasigirdo lygos Valentinos kvepavimas, ponė de Vilfort pamanė, kad ji miega. Ji ištiesė ranką ir, užlindusi už užuolaidos, lovos galvų galėje, kiek atitrauktaus, supylė į Valentinos stiklinę, kas buvo likę buteliuke. Paskui išėjo taip tyliai, kad Valentina negirdėjo nei mažiausių šlamesių. Ji tik matė, kaip dingo ranka, grakšti, putli, gražiaus 25 metų moters ranka, pylusi mirtį. Neįmanoma išreikšti, ką pergyveno Valentina per tą trumpą valandėlę, kurią ponė de Vilfort išbuvo jaus kambaryje. Silpnas krepštelėjimas pintoje pažadino merginai sustingimo. Vargais negalais jį pakėlė galvą. Spintos durys tyliai atsidarė ir vėl pasirodė grafas Montekristas. Na, paklausė svečias, vis dar abejojate? Dieve mano, sušnipždėjo Valentina. Matėte? Deja, pažinote? Valentina sudėjavo, taip, tarė ji, bet negaliu patikėti. Tai jūs geriau norite mirti ir tuo pribaigti Maksimilianą? Dieve mano, dieve, kartojo ko nepaklaikusi Valentina. Argi aš negaliu išeiti iš jų namų, pabėgti? Valentina, ranka, kuri jūs persekioja, pasieks jūs visur – auksas papirks jūsų tarnus ir mirtis įvairiausiais pavydalais tykus jūsų visur. Gurkšnyje vandens iš upelių, vaisiuje, kurį nuskinsite nuo medžių. Bet jūs sakėte, kad senelis mane pripratino prie nuodų. Taip, bet tik prie vienokių ir prie mažaus dozės. Ji pakeis nuodus ar padidins dozę. Jis paėmė stiklinę ir paragavo. Teisingai tarė jis, dabar jūs nori nunuodyti jau ne brucinu, o paprastų narkotikų. Jaučiu, kaip kvepia spiritu, kuriame jį ištiribdė. Jei būtumėte išgėrusi, tai, ką ponė de Vilfort dabar įpylė, jau būtumėte žuvusi. Viešpatie, sušuko mergina, bet už ką mane persikioja? Nejaugi jūsų širdis tokia skaisti, tokia gera ir visai nepažįstanti blogio, kad nesupratote. Ne, atsakė Valentina, aš jai nieko nepadariau. Bet jūs turtinga, Valentina. Jūs turite 200 tūkstančių metinių pajamų, ir tuos du šimtus tūkstančių atimate iš jo sūnaus. Kodėl atimu? Juk čia ne jūs turtas, jį man paliko mano giminės. Žinoma, todėl mirė abu desenmeranai, reikėjo, kad jūs gautumėte jų palikimą. Štai kodėl tą dieną, kai ponas Nuartie padarė jūs savo įpėdinę, jis buvo pasmerktas. Štai kodėl atėjo ir jūsų eilė mirti Valentiną. Tuomet jūsų tėvas paveldėtų jūsų turtą, o Eduaras, likęs vienintelis sunus, viską paveldėtų po tėvo mirties. Eduaras, vargšas berniukas, vadinasi, visi tie nusikaltimai daromi dėl jo. Pagaliau supratote. Dieve, kad tik visa tai nekristų ant jo galvos. Jūs tikras angelas, Valentina. O kaip senelis? Vadinasi, ji nusprendė palikti jį gyvą. Matyt sumetė, kad po jūsų mirties jų turtas teisėtai atiteks jūsų broliui, jei tik nuartie netims iš jo paveldėjimo teisės. Taigi nauja žmogžudystė nebereikalinga, bet to ir pavojinga. Ir toks planas kilo moters galvoje? Dieve mano dieve. Prisiminkite Perodžą, vynogių pavėnę, pašto viešbutyje ir vyrą rudu apsiaustu. Ta vyra jūsų pamotė klausinėjo apie akvatofaną – Jau tuo met tas pragariškas planas brendo jos galvoje. Ak, grafės, šuko mergina paplūsdama ašaromis, jeigu taip aš pasmerkta. Ne, Valentina, tikrai ne. Aš viską esu numatęs, jūsų priešas nugalėtas, jis jau susektas. Ne, jūs gyvensite, Valentina, gyvensite, kad mylėtumėte ir būtumėte mylima, kad būtumėte laiminga ir suteiktumėte laimę kitai tauriai širdžiai. Bet dėl to jūs privalote visiškai pasitikėti manimi. Įsakykite grafę, ką aš turiu daryti. Priimti, ką jums duosiu. Dievas mato, sušuko Valentina, jei būčiau viena, norėčiau numirti. Ar nesakysite apie tai niekam, net tėvui? Juk mano tėvas nedalyvauja tame siaubingame samokslė tiesa grafė, tarė Valentina lyg maldai sudėjus rankas. Ne, bet jūsų tėvas, pratęs aiškinti nusikaltelius, turi įtarti, kad visos jo namus aplankiusios mirtys nesavaiminės. Jūsų tėvas pats turėtų jūs saugoti, jis turėtų būti šią valandą mano vietoje. Jis turėtų išpilti tą stiklinę, jis turėtų stoti prie žudiką. Šmėkla prieš šmėklą, sumurmėjo Montekristas, baigdamas savo mintį. Grafe, tarė Valentina, aš padarysiu viską, kad likčiau gyva, nes pasaulyje yra dvi būtybės, kurios myli mane taip, kad nepergyventų mano mirties. Tai senelis ir Maksimilianas. Aš saugosiu juos taip, kaip saugojau jūs. Sakykite, ką aš turiu daryti, paklausė Valentina. Paskui tyliai pridūrė, viešpatie, kas man bus? Kad ir kas jums atsitiktų, Valentina, neįsigaskite. Jeigu jums skaudės, jeigu nustosite mačiusi, girdėjusi, jautusi, nieko nebijokite. Jeigu atsibusite ir nežinosite, kur jūs nebijokite, nors atsipeikitumėte kapų rūsyje ar grabe. Susikaupkite ir tarkite savo – Šiuo metu mane saugo draugas, tėvas, žmogus trokštas laimės man ir Maksimilianui. Dieve, ne jau taip reikia. Valentina, argi jūs verčiau sutiktumėte išduoti savo pamotę? Ne, ne, šimtą kart geriau mirti. Jūs nemirsite, Valentina, kad ir kas jums atsitiktų, ar prižadate nesiskūsti ir nenustoti vilties. Aš galvosiu apie Maksimilianą. Aš jūs myliu kaip tikrą dukterį Valentiną. Aš vienas galiu jūs išgelbėti ir išgelbėsiu. Siaubo apimta, Valentina atsisėdo ir susidėjo rankas maldai. Ji jauti, kad tik Dievas gali suteikti jai drąsos šią baisę valandą ir ėmė kuždėti padrikų žodžius, užmiršusi, jog baltus jos pečius dengia tik ilgi plaukai, jau problonus naktinių marškinių nėrinius matyti, kaip plaka jaus širdis. Grafas švelniai palėtė jos ranką, iki kaklo užtraukė aksuminę anklodę ir tarį tėviškai šipsodamasis. Brangus kūdiki, tikėkite mano atsidavimu, kaip tikite dievų gerumu ir Maksimiliano meilę. Valentina pažvilgė jį dėkingomis ir nuolankiomis it vaiko akimis. Tuomet grafas išsitraukė iš liemeniais kišenaitį smaragdinę dėžutę, atidarė auksinį dangtelį ir įbėrė Valentinai delną mažyti apvalų žirniuką. Valentina paėmė jį ir įdėmiai pažiūrėjo į grafą. Be baimio jos globėjo veide švietė dieviškų didingumo ir galius atspindys. Valentina klausimai tebe žiūrėjo į jį. Taip, tarė Montekristas. Valentina įsidėjo žirniuką į burną ir prarijo. Iki pasimatymo mano kūdikį, tarė grafas. Dabar aš pamėginsiu užmigti, nes jūs išgelbėta. Eikite, pasakė Valentina, aš jums prižadu nebijoti, nors ir kažkas man atsitiktų. Montekristas ilgai nenuleido akių nuo merginos, kuri pamažu migo įveikta jo duotų narkotikų. Tada jis paėmė stiklinę, tris ketvirtadalius gėrimų išpylė į židinį, kad atrodytų, jog Valentina iš jos gėrė ir vėl pastatė ant naktinio staliuko. Paskui priejo prie spintos ir dingo joje, paskutinį kartą žvilgtelėjęs į Valentiną. Ji migo ramiai ir saldžiai it angelas prie sutvėrėjo kojų. 29 skyrius Valentina Spingsulė ant židinio baigė degti, siurbdama paskutinius alyvos lašus, dar tebe plūduriuojančius virš vandens. Jos alebastrinį gaubtelį dažė rausvėjantys ratilai. Spraksėdama liepsnelį jau mirksėjo paskutiniais tvykščiojimais, nes ir negyvus daiktus tampu prieš mirtinės konvulsijos, kurias galima palyginti su vargšų žmonių agonija. Blausi, kraupi šviesa, melsvais atspindžiais nudažė baltas merginos lovos užuolaidas ir paklodės. Nutilo gatvės triukšmas, stojo klaiki tyla. Ir štai durys iš Eduaro kambario atsidarė, ir mūsų jau matytas veidas pasirodė priešais kabančiame veidrodėje. Tai ponė de Vilfor atėjo pažiūrėti, kaip veikia jos paruoštas gėrimas. Jis sustojo ant slengščių, pasiklausys praksėjimų, vieninteliu garso kambaryje, kuris atrodė negyvenamas – Paskui tyliai priejo prie naktinių staliukų, norėdama pažiūrėti, ar stiklinė tuščia. Pone de Vilfor paėmė ją, likučius išpylė į židinio pelinus, pamaišė juos, kad skystis greičiau susigertų, paskui rūpestingai išskalavų stiklinę, išluosti savo nosinę ir vėl pastatė ant stalelių. Jeigu tuo metu kas būtų metęs akį į tą kambarį, tai būtų pastebėjęs, kad ponė de Vilfor ilgai nesiryžo prieiti prie lovos ir pažvelgti Valentiną. Kraupi šviesa, tyla, širpi nakties poezija. Matyt, pasiekė tamsų jau sąžiniais kampelį, nuodytoje bijojo savo darbo. Pagaliau jį įsidrasino, atitraukė užuolaidą, pasilenkė ties galvų galiu ir pasižiūrėjo į Valentiną. Mergina nekvipavo. Nemenkiausias pukelis nebūtų sujudėjęs ant jos pravirų sustingusių lūpų. Truputį pabrinkusius vokus dengė violetiniai šešėliai, o ilgos juodos blakstienos ryškiai skyrėsi ant jau pageltusios į tvaškas odos. Pone de Vilfor ilgai stebėjo šį sustingusį ir nepaprastai išraiškingą veidą. Paskui sukaupė drąsą ir pakeilusi antklodę pridėjo ranką merginai prie širdies. Ji nebeplakė ir buvo atšalusi. Pone de Vilfor pajuto, kaip tvinksi gyslos jos pačios pirštuose, krūptelėjusi atitraukė ranką. Valentinos ranka buvo nukarusi nuo lovos – Ta ranka nuo pėties iki riešų atrodė kaip žermenų pilono skulptūra. Iki tobulos formos plaštaka mišlungė buvo kiek sutraukta ir ploni praskeisti pirštai gulėjo sustingę ant raudonmedžio lovos krašto. Nagų pašaknys buvo pamėlusios. Poniai Devilfor neliko jokių abejonių, viskas buvo baigta. Baisus darbas, paskutinis, kurį jai reikėjo atlikti, pagaliau buvo padarytas. Daugiau tame kambaryje nuodytojai nebuvo kas veikti. Nepaleisdama iš rankų užuolaidos atsargiai, atbulla, ji kilimu ėmė trauktis atgal, bijaudama savo pačių žingsnių garsų. Ja užkerėjo mirties reginys, kuriame glūdi nepakartojamas žavumas, kol mirtis dar ne įrimas, o tik sustingimas, kol ji tebėra paslaptis, o ne dulėsiai. Minutės linko, o ponė de Vilfor vis negalėjo paleisti užuolaidus, kurią laikė ištiesusi Valentinai virš galvos kaip įkapių drobulę. Jis susimastė, o nusikaltelių susimastymas tai sąžiniais priekaištai. Spinksuliai garsiau suspraksėjo, ponė Devilfor krūptelėjo ir paleido užuolaidą. Tuo metu švieselį užgeso ir kambarį apgaubė juodą tamsą. Toje tamsoje staiga pabudo laikrodis ir išmušė pusę penkių. Siaubo pagauta nusikaltelė apgraibom pasiekė duris ir grįžo į savo kambarį. Jai ant kaktos blizgėjo šalto prakaito lašai. Dar dvi valandas kambarys skendėjo tamsoje. Paskui po truputį jį užlėjo blausi šviesa, besiskverbinti pro langines. Ji vis ryškėjo ir gaivino daiktų spalvas bei formas. Netrukus ant laiptų pasigirdo košiojimas ir į Valentinos kambarį įėjo slaugė su puodeliu rankoje. Tėvas, mylimasis iš pirmo žvilgsnio, būtų supratęs, Valentina mirė, bet šitai tarnaitai Valentina tik miegojo. Taip tarė ji eidama prie stalelio, Dalį savo vaistų išgėrė, stiklinėje tik trešdalis belikęs. Paskui ji priejo prie žydinio, užkūrė ugnį, atsisėdo į fotelį ir, nors ką tik buvo atsikėlusi, panorų dar truputį nusnūsti, nes Valentina miegojo. Ja pabudino aštuonės išmušęs laikrodis. Stebėdamasi tokiu kietų ligonės miegu, Įsigandusi nukarusios ir iki šiol nei nekrustelėjusios rankos, slaugiai priejo prie pat lovos ir tik dabar pastebėjo šaltas merginos lūpas ir sustingusią krūtinę. Ji norėjo pakelti Valentinos ranką, tačiau ta buvo jau pastirusi ir tada viską suprato. Ji baisiai suriko ir puolė prie durų, gelbėkit, ėmė šaukti jį, gelbėkit. Kas atsitiko, paklausė iš apačios davrinjį. Jis buvo įpratęs ateidinėti tokiu metu – Kas atsitiko, suriko Vilforas, puldamas iš kabineto. Daktarė, ar girdėjote šaukia pagalbos? Taip, taip, atsakė Davringijai. Eime, greičiau eime pas Valentiną. Tėvui ir daktarui dar nespėjus ateiti, į Valentinos kambarį sugužėjo tarnai, buvę to aukšto kambariuose bei koridoriuose ir pamatė merginą lovoje išbalusią ir sustingusią, siaubo apimti ėmė laužyti rankas. Pašaukite ponę Devilfor, pažadinkite ponę Devilfor šaukė karališkasis prokuroras, stovėdamas prie slengščių, kurio jis rodys nedrįsta peržengti. Bet tarnai tylėdami žiūrėjo į davrinjį, kuris įėjęs puolė prie Valentinos ir pakėlė ją ant rankų. Ir štai sušnipždėjo jis, guldydamas ją atgal viešpatie, kadagi galas. Vilfora šoko į kambarį. Dieve mano, ką jūs sakote? Beviltiškai sušuko jis daktarė, daktarė. Sakau, kad Valentina mirė, tarė Davrinjį iškilmingų ir rūšių balsų. Vilforas susmuko lyg pakirstas, nuleidęs galvą ant Valentinos lovos. Išgirdę gydytojo žodžius ir tėvų riksmą apimti panikos, pusbalsius vaidėdami prakeiksmus, tarnai išdūmė lauk ant laiptų ir koridoriuose sutrinksėjo skubus jų žingsniai, paskui pasigirdo garsus šurmuliavimas kieme. Po kiek laiko viskas nutilo, visi iki vieno išbėgo iš prakeiktų namų. Tuo metu ponė de Vilfor, užsimetusi peniuarą, pakėlė užuolaidą. Ji sustojo ant slenkščio, dėdamasi nustebusi ir stengdamasi išspausti keletą neklusnių ašarų. Staiga jie išbliško ir atkišusi rankas šauko prie staliuko. Ji pamatė, kad Davrin jį pasilinkė ir susidomėjęs paėmė stiklinę, kurią į savo rankomis šią nakt buvo ištuštinusi. Stiklinėje buvo lygiai tiek gėrimų, kiek ji jo išpylė į pelenus. Jeigu nuodytojai būtų pasivaidenusi Valentino šmėklą, ji nebūtų taip įsigandusi. Taip, tai buvo tokios pats spalvos gėrimas, kokį ji įpylė į Valentino stiklinę ir kokį Valentiną išgėrė. Tie nuodai neapgaus davrinjį, jis dabar įdėmė juos apžiūrinėje. Tai stebuklas, jį padarė dievas, kad nepaisant žudikės atsargumo liktų pėtsakas, liudėjimas, daiktinis įrodymas. Pone de Vilfor stovėjo be žado lik baimį statula – Vilforas įkniaubęs veidą į mirusiosios patalą nieko nematė aplinkui, o davringį priejo prie langų. Jis dar kartą kruopšiai apžiūrėjo stiklinėje skysti ir pamirkė jį piršto galiuką. Čia jau ne brucinas, sušnipždėjo daktaras, pažiūrėsime, kokia čia naujiena. Jis priejo prie vienos spintelės paverstus vaistinėlę, išėmė iš sidabrinės dėžutės buteliuką azoto rūkšties ir įlašino kelis lašus į melsvą skystį, kuris bematant pasidarė kraujo spalvos. Taip, tarė Davrinjį. Jo balsės skambėjo tiesą atskleidusio teisėjo pasibaisėjimas ir mysliai sprendusio mokslininko džiaugsmas. Pone de Vilfor apsidairė aplinkui. Jos akys sužybo, paskui užgeso, svirduliuodama ji užčiupė durų rankeną ir dingo. Po valandėlės jos kambaryje kažkas žinektelėjo ant žemės. Bet niekas netkreipė tai dėmesio. Slaugė stebėjo cheminę analizę, Vilforas vis dar buvo lyg be sąmonys. Tik Davrinjį nulidėjo akimis ponė de Vilfor ir pamatė, kaip jis skubiai išėjo. Jis pakėlė užuolaidą ir per Eduaro kambarį jo žvilgsnis pasiekė miegamąjį. Ponė de Vilfor kaip negyva tysojo ant grindų. Eikite tenai, tarė jis slaugiai, ponė de Vilfor bloga. O panelį Valentina, sumikčiojo ji. Panelį Valentinai pagalbos nebereikia, tarė Davrinjį, ji mirė. Mirė, mirė, suvaitojo Vilforas varstomas dvasinių skausmų, juo aštresnio, kad akmeniniai jo širdžiai jis buvo nepatirtas naujas nepažįstamas. Miri? Pasigirdo trečias balsas. Kas sako, kad Valentina miri? Vilforas ir daktaras atsigrėžė. Tarp durėje stovėjo murelis, išbliškęs, sukreistas baisus. Štai kas buvo atsitikę. Įprasta valandėlė, pro mažasis dureles murelis atvyko pas nuartyje. Kaip niekuomet jis rado duris atviras, todėl įėjo neskambinęs. Prieš kambaryje valandėlę palaukė, šūktelėjo tarnus, kad kas nors palidėtų jį pas nuartyje. Tačiau niekas neatsiliepė, kaip žinome, tarnai buvo įsilakstę. Morelis neturėjo dėl ko nerimauti. Montekristas jam buvo žadėjęs, kad Valentina gyvens ir iki šiol tas pažadas nebuvo sulaužytas. Kiekvieną vakarą grafas jam praneždavo geras žinias, kurias rytais patvirtindavo pats nuartyje. Vis dėlto, kodėl dabar nėra negyvos dvasios? Jis pašaukė antrą, trečią kartą tą patį tylą. Tada nusprendė lipti aukštyn. Nuartie durys buvo adarus, kaip ir visos kitos. Pirmiausia, jam į akis krito senis, sėdintis kreislė įprastoje vietoje. Jis buvo nepaprastai išbalęs, išplėstose jo akyse slipėjo siaubas. Kaip jaučiateis, ponė? paklausė Morelis virptelėjusi širdimi. Gerai, parodė senis, gerai tačiau jo veide kaupėsi vis didesnis nerimas. Jūs kažkuo susirūpinęs, klausinėjo Morelis, gal pašaukti ką nors iš tarnų? Taip, parodė Nuartie. Morelis pagrėbė skambučių virvelę, bet veltui tampi vos nenutraukdamas, niekas neatėjo. Jis atsigrėžė į Nuartie, senio veidas vis labiau balų ir neaugėsi iš skausmų. Dieve mano, tarė Morelis, kodėl niekas neteina, ar kas nors susirgo? Nuartie akys rodys tuoj iššoks iš akidobių – Kas jums yra, sušuko Morelis. Jūs mane gazdinate. Valentina, Valentina. Taip, taip, parodė Nuartje. Maksimilianas prasižiojo, bet liežuvis jo neklausė. Jis susverdijo ir prisišlėjo prie sienos. Paskui ištiesė ranką į duris. Taip, taip, taip, rodė senis. Maksimilianas puolė prie mažųjų laiptų, dviem šuolis užlipo jais, o Nuartje regis šaukė jam akimis greičiau, greičiau. Kaip žaibas, Morelis perbėgo keletą kambarių tuščių, kaip ir visas namas, ir atsidūrė prie Valentinos miegamųjų. Jam nereikėjo daryti durų, jos buvo adarus iki galo. Pirmiausia, jis išgirdo raudant. Lik pro rūkus pamatė juodą klūpančią figūrą įsikniaubusiai netvarkingą krūvą baltų paklodžių. Baimė, širpi baimė prikausti jį prie slengščių. Tada jis išgirdo sakant, Valentina mirė, o kitas balsas atsiliepė lyg aidas. Mirė, mirė. 30 skyrius Maksimilijanas Vilforas atsistojo, ko negėdėdamasis, kad žmonės jį matė priveiktas skausmo priepolio. Rustaus kaltintojų pareigus, kurias jis ėjo jau 25 metus, padarė iš jų daugiau arba galbūt mažiau negu žmogų. Jo žvilgsnis iš pradžių sutrikęs ir neramus, pagaliau jis migo į morelį. Kas jūs, gerbiamasis, paklausė jis, iš kur jūs? – Taip neinama į namus, kuriuose vieši mirtis, išeikite. Morelis nejudėjo, jis negalėjo atitraukti akių nuo siaubingo reginio, sujaukto patalo ir išbliškusio veido ant pagalvių. Išeikite, girdite, suriko Vilforas. Davrinjį taip pat priejo, norėdamas išstumti Morelį iš kambarių. Vaikinas lyg pakvaišęs apmetė akimis Valentiną abu vyrus. Kambarį matyt norėjo kažką sakyti, bet paskui nei žodžio neištaręs, nors visas piečių skaudžių minčių užplūdo jam smegenis, jis susijėmi už galvus ir puoli pro duris. Vilforas ir Davrinjį valandėlį atitrūkė nuo savo godų, išlydėjo jį akimis, o paskui pažvelgė vienas į kitą, tartum sakydami, tai beprotis. Bet nebrajus nei penkioms minutėms, laiptai sugirždėjo nuo sunkių žingsnių ir pasirodė Morelis su nežmoniška jėga užnešęs nuartyje sėdinti krėslę į antrą aukštą. Pasiekęs laipto aikštelę, Morelis pastatė krėslą ant žemės ir greitai įstumė jį į Valentinos kambarį. Visą tai vaikinas padarė todėl, kad pašėlės skausmas dešimteriopai padidino jo jėgas. Bet siaubingiausiai atrodė nuartie veidas, kai Morelis tūmė senį prie Valentinos lovos. Tame veide gyvybės kupinos buvo tik akys, jose buvo susitelkusi visa jo proto ir jausmų jėga. Pamatęs perbalusi veidą su degančiamis akimis, Vilforas įsigando. Visą gyvenimą, kada tik jis susidurdavo su tėvu, atsitikdavo kas nors baisaus. Žiūrėkite, ką jie padarė, sušuko Morelis, vieną ranką stumdamas kreislą prie pat lovos, o kita rodydamas Valentiną. Žiūrėkite, tėve. Vilforas atitraukė žvilgsnį ir nustebė sužiūro į jaunuolį, kurio jis beveik nepažinojo ir kuris vadino Nuartie tėvu. Atrodė, tuo metu visa senio siela susitelkė krauju pasrauvusiuose akyse. Kaklo venos išpampos, prandas, žandai ir smilkiniai pamilinavo kaip epileptiko skausmingam sukretimui apėmusim visą jo būtybę, stigo tik tai riksmu. Tas riksmas tartum sklido iš visų jo porų, šiurpu savo nebylumu, širdį draskantys savo tylą. Davrinjį puolė prie senių ir davė jam pauostyti spirito. Pone, sušuko tada Morelis, griebdamas nejudančią paralitiko ranką. Mane klausė, kas aš, kokie turėjau teisę čia ateiti. Jūs tai žinote, pasakykite jiems, pasakykite įsiveržusi rauda nustelbė jo balsą. Truksmingas kvipavimas purtė senių krūtinę, jau susijaudinimas buvo panašus į agonijos pradžią. Pagaliau iš nuartie akių ištryško ašarus. Moreliui buvo sunkiau, nes jis raudojo be ašarų. Senis negalėjo nulenkti galvos, tik užmerkė akis. Pasakykite, kalbėjo Morelis suspaustų balsu, kad aš buvau jau sužadėtinis. Pasakykite, kad ji buvo mano kilnioji draugė, mano vienintelė meilė žemėje. Pasakykite jiems, kad tas bedvasis lavonas priklauso man. Jis puolė ant kelių prieš lovą ir mišlungiškai įsikibo ją rankomis. Buvo taip sunku žiūrėti į sielvarto palauštą tą didelį stiprų žmogų, kad Davrin jį nusigrėžė slėpdamas susijaudinimą. O Vilforas, jau nieko neklausinėdamas, pastumėtas jėgos, traukiančius mus prie žmonių mylėjusių tuos, kuriuos mes apverkėme, atkišo jam ranką. Bet Morelis nieko nematė. Jis pagrėbė ledinę Valentinos ranką ir nemokėdamas verkti dusliai dejavo sukandęs dantimis pakvodės kraštą. Valandėlė tame kambaryje buvo girdėti tik rauda, prakeiksmai ir maldos. Tačiau viską nustelbė vienas garsas. Tai buvo kriokiantis, gargaliuojantis nuo artie kvepavimas – Rodė su kiekvienu atokvėpiu jo krūtinėje trukinėjo gyvybės siūlai. Pagaliau Vilforas, tvardysis geriau už kitus ir tartum užleidę savo vietą primirusiosios Maksimilianui, ryžosi prabilti. Pone, tarė jis, jūs sakote, kad mylėjote Valentiną, buvote jo sužadėtinis. Aš nežinojau apie tą meilę, apie jūsų susitarimą, bet vis dėlto aš, jos tėvas, viską jums atleidžiu, nes matau, jūsų skausmas didelis ir nuoširdus. Juk ir mano sielvartas pernelyg didelis, kad širdyje liktų vietos pykčiui. Bet jūs matote, angelas žadėjęs jums laimę paliko šią ašarų pakalnę. Jie jau toli nuo žemiškosios tuštybės, jie jau stojo prieš sutvėrėjų saustą. Taigi atsisveikinkite su jos palaikais, paskutinį kartą palieskite ranką, kurios tikėjotės, ir įsiskirkite su ją amžiams. Valentinai dabar reikia tik kunigo, kuris atliktų paskutinės apeigas. Jūs klystate, gerbiamasis, keldamasis šuko Morelis, o jo širdį pervėrė niekada nepatirtas jausmas. Jūs klystate. Valentina mirė, tačiau mirė tokia mirtimi, kuri šaukėsi ne tik kunigo, bet ir keršytojo. Ponas de Vilforai, kunigo pasirūpinkite jūs, o keršytoju būsiu aš. Ką jūs norite tuo pasakyti, sumurmėjo Vilforas, krūptelės nuo beprotiškų Morelio žodžių. Noriu pasakyti, kad jumyse gyvena du žmonės, toliau kalbėjo Morelis. Tėvas užtenkamai pavirkė, dabar tegul veikė karališkasis prokuroras. Nort jie akis žyptelėjo, davrin jį prie jų artin. Aš žinau, ką kalbu gerbiamasis, tar jaunuolis, stebėdamas pašnekovų veiduose atsispindinčias mintis. Jūs taip pat gerai žinote, ką aš pasakysiu, Valentina nužudyta. Vilforas nuleido galvą, davringi žengė dar žingsnį artin, nuart jie mirktelėjo taip. Jeigu mūsų laikais, vėl prašneko Morelis, Gyva būtybė, kad ir netokia jauna, graži ir nuostabi kaip Valentina miršta smurto mirtimi, negalima nepareikalauti atsakomybės už jos žūtį. Taigi, ponas karališkasis prokurorė, pridūrė Morelis vis labiau garšiuodamasis, jokio pasigailėjimo. Aš jums pranešu apie nusikaltimą, ieškokite žudiko.